eta zentzefeko Pariseko zuzendariok erabaki zuten algun ba, tresna bat hor deitzen dena zubi itzul gune bat eta hori eh, hainitz baliatzen genuen lokomotibak eta zultzeko edo beresteko eta hori etxina izuten hau zerako orduan eh, eh, sekulako borroka batekin grebari gabe behintzat eta lortu dugu hori eh, edo berri bat eraikitzea uh, orain arte eta bi urtez, uh, zubi hori txia zelarik, bordarela joan behar ziren lokomotibak eta guzi, orduan eh, sekulako ondorio txarrak zituen uh, tren guzientzat, eta azkenean lortu dugu bai hori uh, eta horra duten bezala uh, sekulako garaia da eta izidarri konten dira horrekin. Garantzitsua da zen Hori esker antolatzen alitugu lo lokomotibak eta guzi hori, ba, lanpostuak mantenduak zenen dira, eta justuki azien uh, eh, langile batzuk uh, lokomotibak eta mantentzen zituztenak, eta eta horiek eh, txikiak zenen dira. Ez ba zen uh, tresna hori uh, uh izan, ez zen, uh, ez zen lanpostu horiek egonen, orduan bai, ondorio honak, ez dira lanpostu horiek etxiko, hori esker.